بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, bei der Morgendämmerung und den zehn Nächten, und dem geraden und dem ungeraden Tag und der Nacht, wenn sie fortzieht. Ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Rahat verfuhr, mit Iram mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen, und mit den Samut, die im Tal die Felsen aushöhlten, und mit Pharao, dem Besitzer der Pfähle, die sie alle das Maß an Frevel in den Landstrichen überschritten und darin viel Unheil stifteten. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus. Gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus Keineswegs. Vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an. Und ihr verzehrt das Erbe, ja ihr verzehrt es ganz und gar. Und ihr liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn voll und ganz. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد Keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. An jenem Tag wird der Mensch bedenken. wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen? Er wird sagen, O oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft. Und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten.